Mi se nismo ni pošli sukobljavati, a mi neće okrećimo. Ništa nije ni krenulo. Mi se يقين people that that we don't do. Pretty sure kad dođe dokaz, zbog čega branimo svoje strasti. I vidite pravca, gdje je izlaz u metru? Kud? Kud više na koja vrata da pokucamo? Ima li igdje da možemo puta kažemo ljudi, šta da radimo? Kako ujediniti ove muslimane? Kako ujediniti ovo jedne zastave? Inshallah generation oni koji su stali uz vjerovjesnike, pa nisu klonili. Zbog čega? Zbog nevolja na Allahovom putu. Nevolja Allahov put. Kako to? Nevolja Allahov put. Kako to? A ne smiješ kloniti. Nevolja Allahov put. Svi mi znamo da ova dava nosi sa sobom nevolje. I kad najušimo da bi mogla biti kaznu za naređivanje na dobro vraćanje od zla. Na to sve mi smo počekali. Allah, akbar, zastare. I mi smo toga pripadnici. Evo je, znači. Dovolj. Samo Allah zna ko će od nas i kako završiti misiju. Ako sebi već nisi postavio cilj na ovom dunjavu, teško tebi. Cilj postavi, jer onaj koji ima cilj, on radi da ga ostvari. Neće stati nikad. casa поделили умели. zadnji, zašto su ovako spomenuti? Zašto su, šta je rezultiralo, rezultiralo time da je Allah opisuje da oni ne klonu, da neće posustati, da će izdržati i da je Allah I još dobije njega u momentima dok im to trebalo. čekaju novu pojavu both the data within a Can I izađemo još bolji, čvršći i jači. Kao uzizam je Allah ove reči na zemlji. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da nam oprosti naše krivice, naše neumjerene postupke. Allah molim da nas pomogne protiv naroda koji ne vjeri. Allah molim da sjedini srca muslimana. Allah molim da nam